Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կնպաստի կողմերի միջև վստահության ամրապնմանը։ Միջազգային երիտասարդական երկրորդ գիտաժողովի մասնակիցները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Դու ինչ ես անում Արցախի համար ծրագրի շրջանակներում Արցախցի երեխաները նոր երաժշտական գործիքներ են ստացել։ Հադրուտի շրջանում նախապատրաստվում են առաջիկա ձմռանը։ Թուրքիայի միակ հայկական վագով գյուղում հանդիսավորությամբ բացվել է Մեսրոպ Մութաֆյանի անվան մշակութային կենտրոնը։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը եւ Չինաստանի ուժեղագույն գրոսմայստեր Դին Լիրենը աշխարհի գավաթը կվիճարկեն Թայ բրեյքում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Արգենտինահայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հայ բարեգործական ընդհանուր միության Բուենոս Այրեսի մասնաճյուղի ատենապետ Արտուրո Կետիկյանի գլխավորությամբ։ Ողջունելով մեր հայրենակիցներին Արցախյան հողում, նախագահը բարձր է գնահատել նրանց մասնակցությունը դու ինչ ես անում Արցախի համար շարժմանը, այն համարելով հայրենասիրության օրինակելի դրսևորում։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Արգենտինա հայ համայնքը միշտ էլ ակտիվ դերակատարություն է ունեցել Արցախին աջակցելու գործում, համոզմունք հայտնելով, որ նման այցելությունները կնպաստեն Սփյուռքի այդ հատվածի եւ Արցախի միջև կապերի ամրապնմանը։ Այդ մասին հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորման նախաձեռնությամբ վերջերս Ստեփանակերտում կայացած Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հերանեկարները խորագրով միջազգային երիտասարդական երկրորդ գիտաժողովի մասնակիցները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ կոչ է արվում միջազգային հանրությանը, այդ թվում ԵԱՀԿ համանախագահող երկրներին գործունքայլեր ձեռնարկել Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Ադրբեջանին անսալ միջազգային հանրության արչև ստանցնած վեճերը խաղաղ ճանապարհով լուծելու պարտականությունը եւ նստել բանակցային սեղանի շուրջ Արցախի հարցի վերջնական եւ արդարացի կարգավորման համար։ Հայկական կազմակերպություններին ուղղելու իրենց ջանքերն Արցախի միջազգային ճանաչման համար։ Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն բարբերաբար այցելում է Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապ ունեցող դատապարտյալներին։ Դատապարտյալն ինքն է որոշում օգտվի հարազատների նամակներին մշտապես պատասխանելու իրեն տրված հնարավորությունից, թե ոչ։ Այսպիսով դեպքեր են պատահում, երբ դատապարտյալը կարող է եւ չցանկանալ նամակ գրել եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հարգում է դատապարտյալի ցանկությունը։ Մեկնաբանելով Արցախում ցմահ ազատազրկության դատապարտված ադրբեջանական դիվերսանտ եւ մարդասպան Դիլհամ Ասկերովի ազգականների հայտարարությունները, ասել է Կարմիր խաչի առաքելության մամլոյցարայության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը։ Նշենք, որ նախորդին Ասկերովի եղբայրը դժգոհել էր, որ այս տարվա մարտից իրենք Դիլհամ Ասկերովից ոչ մի տեղեկություն չունեն։ Մեզ ասում են, որ Դիլհամը չի ցանկանում նամակ գրել, խոսել տեսակապի միջոցով։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության դու ինչ ես անում Արցախի համար նախագծի շրջանակներում սեպտեմբերի 26-ին Արցախի արվեստի ու երաժշտական մի շարք դպրոցներ համալրվել են երաժշտական գործիքներով։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ 160 միավոր տարբեր գործիքներ ձեռք են բերվել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Բուենոս Այրեսի մասնաճյուղի կազմակերպված դրամահավաքի միջոցով։ Մասնաճյուղի փոխատենապետ Անտոնիո Սարաֆյանի խոսքով դու ինչ ես անում Արցախի համար ծրագրի շրջանակներում 10 համերգ է կազմակերպվել հարավային Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում։ Երեք դաշնամուրից մեկը տրամադրվել է Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքին, երկուսը Ստեփանակերտի համար 4 մանկապարտեզին, մյուս գործիքները հանձնվել են Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությանը, հանրապետությունում գործող արվեստի, երաժշտական դպրոցներին եւ երաժշտական քոլեջին տրամադրելու համար։ Thank you Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մասիս տոբակո ընկերության Մարտոնու տեղամասում ծխախոտի տերևների մթերման հիմնական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Տեղամասի տեխնոլոգ Աշոտ Մխիթարյանի հաղորդմամբ մթերման աշխատանքները սկսվել են հուլիսի 24-ին եւ այս պահի դրությամբ ընդունվել է 350 տոննա ծխախոտի տերև։ Ծխախոտի տերևների ընդունման գործընթացը շարունակվելու է մինչև դեկտեմբեր, իսկ առայժմ չորանոցում տեղի ունենում հակավորում, տեսակավորում եւ չորացած տերևների տեղափոխում գործարան։ Այս տարի շրջանում մշակվել է 78 հեկտար ցանկատարածություն։ Հիմնական մշակությունն իրականացնում են անհատ ծխախոտագործներ, որոնց հետ դեռևս Գառնանը նախորոք կնքվել է պայմանագիր, ասել է Աշոտ Մխիթարյանը եւ ավելացրել, որ ծխախոտի 1 կիլոգրամի գինը սահմանվել է 90 դրամ, եւս 10 դրամ ծխախոտագործին վճարում է կառավարությունը։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում առաջիկա ձմռանը նախապատրաստվելու ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանի բյուջետային հիմնարկները, տնտեսավորող սուբյեկտները եւ համայնքների ղեկավարները ըստ բնակավայրերի եւ բնակավարների քննության են առել զմռան նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, մշակել են ծրագրեր վարելափայտի ձեռբերման, էլեկտրոապահովման, ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգերի նորոգման, ճանապարհների անխափան երթևեկության ապահովման ուղղությամբ։ Կուրսյան համակարգում արդեն մթերվել է եւ դպրոցները տեղափոխել նախատեսված 1264 քառ մետր վարելափայտը։ Հադրութի բուժմիավորման մասնաշ շենքերը 2017-2018 թվականների ձմռանը կջերուցվեն կենտրոնացված ձևով։ Շրջենտրոնում գործող եւ կենտրոնացած ջերուցումի շոկտող հիմնարկ ձեռնարկությունները սկսել են բարելավայտի մթերումը։ Շրջանի 30 համայնքների աշխատակազմներ եւ ակումբներ ձմռան ժամանակաշրջանում ջերուցումը կիրականացնեն վարլափայտի միջոցով։ Արցախեներգո քաղաք բաժնի տերական ընկերության հաջորդի մասնաճյուղը ձմռան ժամանակաշրջանում էլեկտրոմատակարարման անխափան աշխատանքները ապահովելու ուղղությամբ զգալի աշխատանքները իրականացրել։ Ձմռան ժամանակաշրջանում կարևորվում է տեղական նշանակության ճանապարհների ախափան շահագործում ապահովելուն։ Այդ նպատակով շրջանի համայնքներում նշանք ճանապարհների վրա աշխատանքներ են կատարվել։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ապահովեն 2017-2018 թվականի ձմռան անխափան աշխատանք։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր գյուղում դպրոցական շենքի բացակայության պատճառով դասապրոցեսն անցկացվում է ամենքապետարանի շենքում։ Դպրոցի տնօրեն Ջուլիետա Իշխանյանի հաղորդմամբ ունեն 31 աշակերտ։ Մասնակիցների խնդիրը հիմնականում լուծված է, սակայն տեխնիկական սարքավորումների կարիք եւս ունեն։ Համայնքապետարանի շենքն արդեն շատ փոքր է աշակերտներին տեղավորելու համար։ Այս տարի առաջին դասարանը հաճախել 6 աշակերտ, ասել է Ջուլիետա Իշխանյանը եւ ավելացրել, որ ստիպված միջանցքն են օգտագործում դասերի պարապմունքների համար։ Ասկերյանի շրջանի Սարուշենի միջնակարգ դպրոցը նոր ուսումնական տարին սկսել է հին ու նոր հոգսերով։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Դպրոցի տնօրեն Սերգեյ Գասպարյանը տեղեկացնում է, որ գյուղում առաջին դպրոցը հիմնադրվել է 1890 թվականին Բաքվա բնակ նավթագործ մեծահարուստ Գրիգորի Այվազյանցի միջոցներով։ Բարերարը գյուղում դպրոց կառուցելու նախաձեռնության մեջ ընդառաջել է Սարուշենցիների ցանկությանը։ Հետաքրքիր պատմություն է դպրոցի հիմնադրման հետ կապված, նրա ինչ որ հիվանդ աղջիկ ուներ, գյուղի եկեղեցու մոտ մատաղ են կազմակերպել եւ աղջիկը բուժվել է։ Հաստորեն հրաշք է տեղի ունեցել եւ նա գյուղի ժողովրդին հավաքել է ու առաջարկել գյուղը կամ ջրաֆիկացնել կամ էլ դպրոց պատրաստել ու գյուղացիները նախընտրել են դպրոցը, ինչպես մեր ամեն մի հայ կրթության ծարավ ու 1890 թվականին նա հիմնադրում է դպրոցը։ Մեծահարուստը ոչ միայն հիմնադրում է դպրոցը, այլև ամբողջովին հոգում էր դպրոցի ծախսերը սկսած ուսուցիչների վարձատրությունից վերջացրած աշակերտների գրենական պիտույքներով։ Այսօր էլ բարերարի կիսանդրին տեղադրված է դպրոցի բակում։ Հետագա տարիներին դպրոցը ընդլայնվել է երկու մասնաշենքի շնորհիվ։ Առաջին մասնաշենքը կառուցվել է 1970-ականներին, երբ դպրոցը դարձել է միջնակարգ համակարգ։ Երկրորդ մասնաշենքը կառուցվել է Իրանահայ թեմի միջոցներով։ Դպրոցի տնորենը ափսոսանքով է հիշում այն տարիները, երբ աշակերտների թվով պարտադրված մասնաշենքերի կառուցման անհրաժեշտություն էր առաջացել։ Այսօր պատկերը հակառակն է։ Մեր միակ խնդիրը աշակերտների պակասության մեջ է։ Աշակերտների հիմնականում պակասությունն է, որ մեզ միշտ մտատանջող հարց է։ Ինչպես յուրաքանչյուր Արցախյան դպրոցում Սարուշենի դպրոցը եւս ունի իր парքի սրահը, որտեղ պատվոտախտակին Արցախյան ազատամարտում զոհված Սարուշենցիների լուսանկարներն են։ Շենքի մի հատվածը 2015 թվականին վերանորոգվել է կառավարության միջոցներով, արդյունքում շենքային պայմանների հարցը գրեթե լուծված է համարում դպրոցի տնօրենը։ Մեզ ունեն ջրահեռացման մեծ խնդիր, որ թույլ չէր տալիս նույնիսկ բավարար նորմադասարանների վիճակ բայ սանիտարական վիճակի հետ կապված։ Իմիք արդեն բավականին ծախսեր են դրվել, վերանորոգումը կատարվել է, իմիք կարելի ասել 90%-ով բավարարված ենք շենքային պայմանների առումով։ Դպրոցի նյութատեխնիկական բազան քիչ թե շատ բավարար է համարում տնորեն Սերգեյ Գասպարյանը։ Ունեն նաև համակարգչային կաբինետ, կա նաև ֆիզիկայի ու քիմիայի փորձերի կաբինետ եղածի չափով մեր ինքնաշեն գործիքներով, նաև ստացված միջոցներով արդեն մի 7-8 տարի է որ գործում է, ունենք նաև հնից մնացած սովետական դեր ժամանակներից մնացած սարքավորումներ, ունենք նաև որոշ նորերը, փորձում ենք հարմարեցնել։ Ճիշտ է, ոչ լիվության երևի թե մի 30-40%-ով են կարողանում ծրագրային նյութերը, բայց որոշ չափով նաև արդեն ցուցադրումներ օգտագործելով մեր տեխնիկական այլ սարքերը կարողանում ենք ինչ որ չափով դրանց լուծումներ տալ, բայց դեր անելիքներ կաբինետի հարստացման առումով շատ-շատ կա։ Դիդակտիկական փորձերով դասընթացները կրթօջախում տնորեն առաջնահերթ խնդիր է համարում ուսուցման գործընթացում։ Ընդհանրապես գիտություն առանց պրակտիկայի սա նույնն է, որ ասենք թեորապես ինչ որ մեկին ինչ որ բան փորձ է սովորեցնել։ Պարզապես անհնարինի է։ Պայհարկի կաբինետային համակարգը սա ոչ միայն պետք է, այլ անհրաժեշտություն է։ Բելլալալայան այսօր Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Շուշիի մանկապատանեկան կենտրոնը օրերս տեղափոխվել է նորակառույց շենք, ինչ ճանապարհ է անցել կենտրոնը եւ զարգացման ինչպիսի հերանեկարներ ունի։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Շուշիի մանկապատանեկան կենտրոնը գործում է 1995 թվականից։ Ստեղծման օրվանից իսկ կենտրոնը շատ պահանջված էր, թեև շարունակ տեղափոխվում էր մի հարմարեցված շենքից մյուսը։ Վերջին 5 տարիներին այն ապաստանել էր Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շենքում, պատմում է մանկապատանեկան կենտրոնի տնօրեն Գոհար Մարգարյանը։ Զբաղեցրել ենք ընդամենը 5 սենյակներ, որից մեկը տնորենի կաբինետ, ուսուցչանոց, 3 սենյակներում պահել ենք 23 խմբակներ, 3-ը գործել են գյուղերում, իսկ 20-ը Շուշի քաղաքում։ Մենք նաև միջանցքն էինք օգտագործում, որ կարողանայինք պարապմունքները նորմալ կայացնեինք։ Այդ աստիճան սուղ պայմաններում իսկ կենտրոնը գործում էր կանոնավոր կերպով։ Կենտրոնի սաները մշտապես մասնակցում էին հանրապետական մրցույթ փառատոներին, ցուցահանդեսներին։ Այսօր, երբ մանկապատանեկան կենտրոնն արդեն նոր շենք ունի, Գոհար Մարգարյանը վստահ է, որ կենտրոնի համար սկսվելու է մի նոր շրջան։ Տարիներ շարունակ 230 է եղել մեր ցաների քանակը եւ հնարավորություն չի եղել, որ մենք կարողանանք ավելացնել։ Սա հնարավորություն անպայման կտա խմբակներ ավելացնելու, կարպետագործություն, կոլաժ, կվիլինգ, գորգարվեստ եւ այլ խմբակներ եւ իհարկե նաեւ դրանց դրած ավելանա ցաների քանակը կհասցնենք մոտ 450-ի։ Ունենք այդպիսի հնարավորություն պահելու։ Շուշիում օրորի կյանքն աշխուժանում է։ Բնակչության թիվը նույնպես տարեց տարի աճի արձանագրում։ Ահա թե ինչու տնօրենը վստահ է, որ կենտրոնի նորակառույց քարահարկ շենքը պարապ չի մնա պահանջարկը շատ-շատ կա։ Նույնիսկ գործող խմբակները, որ մեկական խմբեր են գործում, պահանջարկ կա, որ երկրորդ խումբն էլ բացենք, ելի կա։ Առավել եւս բարի, նկարչության, բոլոր խմբակներից ունենք պահանջարկ։ Հիշեցնենք, որ շենքը կառուցվել է ռուսաստանաբնակ բարերարների միջոցներով։ Յուլիա Վանյան այսօր Միջազգային լրահոսից ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Դյուժարիկն հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքում վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումը եւ աջակցություն ցուցաբերում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն աջակցություն է ցուցաբերում համանախագահների լարվածության դեէսկալացիային եւ բանակցային գործընթացի վերսկսման ուղղված աշխատանքներին։ Գլխավոր քարտուղարը հույս ունի, որ նախագահների մակարդակով նախատեսված հանդիպումը կնպաստի կողմերի միջև վստահության ամրապնմանն ու անհրաժեշտ քաղաքական կամքի խթանմանը առանցքային հարցերի շուրջ փոխզիջումային լուծումներ գտնելու հարցում։ Նշված է հայտարարության մեջ հայկական միջուրեական Ստամբուլում թուրքերենով հրատարակվել է իտալացի հեղինակներ Մարկո Տոսատիի ու Ֆլավիա Ամաբիլեի հեղինակած Մուսա Լեռան դիմադրությունը գիրքը, որը լույս է ընծայել Թուրքիայի հայկական Արաս հրատարակչությունը։ Մարկո Տոսատին ու Ֆլավիա Ամաբիլեն հայտնի են նաև իրենց Հալեպի բարոնները գրքով, որը պատմում է Հալեպի հայկական երդասանի հիմնած առաջին հյուրանոցի ու դրա շուրջ զարգացող պատմական իրադարձությունների մասին։ Իտալերենի սարքմանված Մուսալերան դիմադրությունը գիրքը թուրքալեզու ընթերցողին կպատմից է ասպանության տարիներին ինքնապաշտպանության դիմաց Կիլիկիացի հայերի պայքարի ու անցած դժվարությունների մասին։ Գիրքը նաև ցանոթացնում է մուսալերցի հայերի մշակութային առանձնահատկություններին, խոհանոցին, ազգային ավանդույթներին ու ապրելակերպին։ Թուրքիայի միակ հայկական Վագով գյուղում հանդիսավորությամբ բացվել է Մեսրոպ Մութաֆյանի անվան մշակութային կենտրոնը։ Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական ակոսը, Վագով գյուղում Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի անունով մշակույթի կենտրոնի բացումից առաջ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարակ է մատուցվել, որից հետո տոնական ճաշ է մատուցվել հյուրերին։ Մշակութային կենտրոնի բացմանը ներկայ են եղել հայ համանքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ՝ Հաթայի քաղաքապետը, Հաթայի Սամանդաղի շրջանի գայմագամը եւ այլ թուրք պաշտոնյաներ։ Մշակութային կյանք 3 մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում տեղի ունեցավ բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի Իսահակ Ալավերդյան աշխատության շնորհանդեսը նվիրված անվանի արձակագիր Թատերագետ ու մանկավարժ Իսահակ Ալավերդյանի ծննդյան 100-ամյակին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Իսահակ Ալավերդյանը ստեղծագործել է միանգամից մի քանի ոլորտում, բայց ամենուր էլ հաստրել է լինել յուրատիպ ու օրինակելի։ Որպես 20-րդ դարի Արցախյան գրական ընտանիքի վառ ներկայացուցիչ Ալավերդյանն ուսումնասիրվում է նաև Պետհամալսարանում, նշեց Սոկրատ Խանյանը, արժևորելով նրա թողած գրական ժառանգությունը։ Լինում են բանաստեղծներ, որոնք միայն պոեզիա են ստեղծում, արձակագիրներ, արձակ են ստեղծում, լինում են նաև այնպիսի գործիչներ, որոնք բոլոր ժանրերում դրսևորում են իրենց եւ դառնում վարպետներ բարի բուն իմաստով։ Ա այդպիսի մի անմոռանալի վարպետ է հենց Իսահակ Սերգեյ Ալավերդյանն է։ Գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անահիտ Աթայանի դիտարկմամբ Իսահակ Ալավերդյանը Խաչատուր Աբովյանի հետ նորդն է։ Մանկավարժությունից մտնելով գրականություն նա շարունակել է Աբովյանի ստեղծած գրական ավանդույթներն ու այսօր նրա տողերում զգացվում է աբովյանական շունչը։ Անահիտ Աթայանը երախտագիտություն հայտնեց գրքի հեղինակին Արցախի գրական ընտանիքը հանրությանը ներկայացնելու գործում ունեցած վաստակի համար։ Գրողի գրական ժառանգությունը սրբորեն պահելու գործում անգնահատելի է նրա դստեր Կարինե Ալավերդյանի ավանդը, նկատեց Անահիտ Աթայանը։ Պատերազմի առաջին օրերին, երբ մենք իջնում էինք նկուղը, այդ ալազանները գալիս էին տարբեր կողմերից, ասում եմ ես ոչ ծնունդ եմ հետս վերցրել, ոչ հապուստ եմ վերցրել, ոչ փաստաթղթեր եմ վերցրել ինձ հետ, ասենք անձնագիր եւ այլն ինչ է լինելու մեզ հետ չի ես ասում եմ երկու ձեռքով ինձ գրկել եմ հորս արխիվը, նույնիսկ ամենաչմրթված թուղթն են եւ տարել եմ նկող, որպեսզի այն չկորչի։ Սա գիտեք ինչքան վեր, ինչքան բարձր հատկություն է աղջկա համար։ Միջոցառումը սոստ գրքի շնորհանդես չէր, այն առիթ էր խոսելու վաստակաշատ մանկավարժի, գրողի, թատերագետի եւ առհասարակ Իսահակ Ալավերդյան անհատականության մասին։ Հերոստալրագրող Համլետ Մարտիրոսյանը նույն ինքը արձակագիր Մարտիրոս Ոբնը մի քանի տարի աշխատել է Իսահակ Ալավերդյանի հետ։ Ես այդ մարդուց բավականին լավ բաներ եմ սովորել։ Առաջինը, որ երբևէ չեմ լսել նրա ձայնը բարձր տոնելով ինչի նախանձում էի եւ ակնացանքով էի վերաբերում ինքս շատ հախուր եմ, այսպես տակարում եմ, իսկ այդ մարդը խաղը օկյանոսի նման հանգի ես։ Ամենաբոլբոքված ժամանակն էլ այնքան գեղեցի համեստ կարտահայտվել, որ դիմացին ավելի վատ կզգալի էր, էլի, քան եթե ինքը Կարինե Ալավերդյանն անթակույցը պարտությամբ էր լսում հոր հասցեին հնչեցվող գնահատանքի ու մեծարանքի խոսքերը։ Շնորհակալություն հայտնելով գրքի հեղինակին ու միջոցառման կազմակերպիչներին նա ասաց. Մենք բոլորս անցավոր ենք այս կյանքից։ Բոլոր ժամանակներում ծերունդներն իրար կապող իրար կամրջողը միշտ եղել է գիրը, գիրքը, ինձ թվում է մնայունը այս գիրքն է լինելու ուղված ծերունդներին։ Միջոցառմանն Արցախի պետհամասարանի ուսանողները կարդացին Իսահակ Ալավերդյանի ստեղծագործություններից, իսկ վերջում կատարվեց նաև Գինեդոնի արարողություն։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը եւ Չինաստանի ուժեղագույն գրոսմայստեր Դին Լիրենը աշխարհի գավաթը կվիճարկեն թայ-բրեյքում։ Թբիլիսիում ընթացող աշխարհի գավաթի խաղարկության եզրափակչի 4 սասական պարտիաներից վերջինը եւս ավարտվեց ոչ ոքի։ ոչ Արոնյանը հանդես եկավ սևերով, ոչ ոքին գրանցվեց 52-րդ քայլում։ Թայբրեյքը սեպտեմբերի 27-ին է։ Լևոն Արոնյանն ու Դին Լիրենը եզրափակիչ դուրս գալու շնորհիվ նվաճել են 2018 թվականի մարտին Բերլինում կայանալիք աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի ուղեկրեր։ Լևոն Արոնյանը 2005 թվականին աշխարհի գավաթակիրն է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, երեկոյան ժամերին անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ արևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց